та й було від чого. Уже вкотре діди, як називали хлопці наших друзів, у колдизів, рендів, кабіле, на хуторах, допомагали нам і шматком хліба, і добутими у німців відомостями. Колдиські діди стежили за штабом армії. Батько Августа і двірник примітили, що у хвилину нальоту російської авіації. Офіцери, наспіх зачинивши двері кабінетів, бігли у бомбосховище, в льохи, вимуровані псами рицарями ще 700 років тому. Не завжди штабісти встигали зачиняти віконниці. Під час вечірнього нальоту 6 травня старому плавніншу і двірникові пощастило проникнути через вікно в одну із кімнат і реквізувати в німців. 6 кілограмів документів штабу тієї самої 16-ї армії, який Гільберт наказав боронити рубіж Кандала Салдос до кінця. Ще ніколи в наші розвід сіті не потрапляла така риба, як тепер. Август Кудрявий, Латиш, Казиміри, Малий і Великий, і я з раннього ранку й до пізньої ночі були зайняті перекладом текстів, сортуванням паперів. А на ранок весь півострів стогнав від ревіння, гуркоту, неначе з розбурханої штормової Балтики увірвався курсами ураган бурелом. Десятки літаків ланками кружляли високо в небі і гасали над самим лісом. Знутриво і ритмічно, але безугавно гули двигуни німецьких автомашин, бронетранспортерів, танків. Тисячі возів торохкотіли і скрипіли колесами на всіх дорогах. Автоколони і обози, сотні взводів і рот солдатів строєм прямували з фронту до Кулдиги, а звідти вже маршрут їхній пролягав до портів Ліапаї і Венспілса. Ворожі гармаші окопалась поблизу нашого табору за кілометр півтора. В котлі стало зовсім тісно. Навіть нам, бійцям-розвідникам, не було куди податись, щоб не чути голосів фашистських солдатів. Ми змішалися з німецькими військовими частинами. Що ж не до портів? Невже окремі німецькі дивізії? будуть прикривати відхід основних сил. Тривожно у нашому таборі. Тільки чуєш від хлопців, які повертались з роботи. Не німці, так свої накриють снарядами або бомбами. І недоліт, і переліт то все на нашу голову. А довкола все здригалося від вибухів і стрілянини німецьких зенітних гармат. Трьохсоттисячна група армії Курланд виповзала із свого лігва, як той дракон з десятками голів і тисячами ікол, зубів, і заворушилась, зарухалась під травневим сонцем. Та раптом о 14 годині стрілянина вщухла змовкло й гримотіння моторів на шляхах, перестали горланити і німецькі офіцери. Ми ж дивились один на одного нерозуміючими очима. Тиша для котла. Така тиша на війні неймовірна і тому незвична. Щоправда, пролітали наші літаки скидали не бомби, а листівки, що, немов метелики, довго кружляли в небі над лісом, над шляхом і німецькими розташуваннями. Ось така була друга половина дня 8 травня. Уперше за два місяці весни я помітив. Захід сонця супроводжувався пташиним пересвистом. З думами про спів пташок я і улігся спати. Заснути не міг, сон не приходив.